an der Lotrubrik vun der Lettzeboer Bahai. Thema vun Haut, Alkohol, Drogen a Medikamenter. Um Mikro de Jean-Marie. An enger Zeit, wo de Mënsch sich soll drop konzentriieren, sei Potenzial zu erkennen, an ze verwirklichen, an dommer der Mënscheet hirem Fortschritt ze dingen, ass et behauler no onverantwortlich sei bewosinn mat Alkohol an Drogen dreif ze machen, a Hero sich selber an eng Scheiwel ze flüchten. An der Bahaischrifte lese ma, dass Alkohol de Verstand zersteiert an dass in ënnert singem Affluss geckig Säche mache kann. Den haschisch zersteierte Verstand verstängert Zeil, ist de Kierper, a leiste Mönch enttäuscht errichten zugrund. Alkoholer Rauschmittel beaflossen Bewusstsein vom Mensch, ihre Nufängt durch Richter zu trillen, an ihr sie sind körperlich Krankheit verursachen. Frei von Drogenleben bringt man sich im moralischen und geistigen Gewinn, die weit mehr groß ist wie die physischen. Äußerliche Proprietät hört, ob schon etwas Stoffliches ist, e grossen Afflos op dat Geeschtecht. Wann de Mënge propre Kierper huet, huet er zugleich och een Afflos op sei Geescht. De Respekt fir o segen Kierper soll en doofun ofhalen, sech mat schädliche Substanzen, schwaach an onfrei ze maen. Den integrale Mënch braue so kretschen net. Wat lo Medikamenter a Krankheet ubelangt, ass et ganz chlor am Behaiglawen, dat sinn am Fall vun enger Krankheet e kompetenten Doktor opsiche soll, an dats eem mat ärztech Behandlung natierlech dann ophale soll, wann se net mé gebrauch gëtt. Fi 100 Joer schon fannem an der Behaischriften, et ass ganz chlor, dats et méiglech ass, duerch d'Ernährung Lebensmittel a Frichten de Kierper zerheelen. Wie das Hautwissenschaft nach net vollkommen ass, gëtt es Tatsach noch net verstanen. Sobald medizinisch Wissenschaft vollkommenheit errecht, wird Behandlung durch Ernährung, Friechtener Pflanzen, de gut riechen sowie verschiedene warm a kal Wasserkuren durchgefauerert kind. Motto vun engem Bahai ass Eierlichkeet, Left, Barmherzigkeet, Vertrauenswürdigkeet. Dat Gut vun der Communityit iwwer dat perélech Interesse ze stellen. Sam Liwen mat Meesigung mëllen. Domat gëtt schlussendlich eist Glik gesichert. awer jemmer gowech dess Rubrik aréiert vun de Lettzeboier Bahai. Um Internet an at www.brhai.lu.